салам салам зана шунатлы андриян салам зана шуратна шур жолдан ял ежындан залам кас ежындан, черемірде пен пурдан салам зана дываным андриян салам зана шунатлы андриян сан ядуба шишки çурас сатран Пәр евішне ларда дында баян шишки жұрат! чунзавна стан, салам зана мухтавлы Андриан. Салам зана çунатлы Андриан. Салам зана çут хумлы шавалдан. Эс шавала мухтавлы туныран, шавал зана кетсе юрлать паян. Салам зана хизеп Андриан. Салам зана шунат Андриан. Салам зана мына ачлы адылдан. Эс жи житусла булныран сана кетсевыл илче космосран. Салам зана, хастарла Андриан. Салам зана шунатла Андриан, шут шылдар земге, шут хевель даран. Эс улыпран да паттыр бұлныран, пире юратрын пуля космосран. Салам зана, юратна Андриан. Салам зана шунатла Андриан. Сана юстерня партие залам. Пур галага чырем дулы залам. день тада мескер галам. Салам зана, таванам Андриан.